Abakorinte ya mbere esura ya kabiri Barumunabange Urona izirobanyu kubarangire kye bishokya ruwanga tinakorize migambire eri kuguma anga bumanyi bungi Ekyona bayire ni mpiga alinywe tekendi shana Yesu Kristo ogwaya bambirwe Urotwa bale tuliyamo nkabandi mujege ni ntina mara ni njugumba emigambire yange nebyo nagambire bikaba bitali bigambo byakutangaza ebyo bumanyi ekiryo bikaba nibyoleke amani ga moyo mtakatifu okwikiriza kwanyu kureka kusimbaziza bumanyi bw'abantu tusimbagiriza amani ga ruwanga obumanyi bwa ruwanga tubugambira be myoye kuzire kyonka bubabutali bumanyi bwansegi nsegi ango obwabatwazi bayo banyakufa tugamba obumanyi bwa ruwanga obusherekire obutali kumanyika obwo ruwanga yatayire wense takabayireo tuje tuwabwe kitino taliyo mtwazi wansegi ayashobokeirwe bumanyi obu arwa kuba kaba kubumanyire tibakubambire mukama wa kitino kyonka nkoko kyandikirwe kit ekyarisho litakabonaga nokutwe kutakauliraga nomuntu takakitekerezaga mu moyo ekyoruwanga yatekateke iraba abamugonza ruwanga katushurire kigambe ekyo mbushobora bwa moyo nobona moyo ayenjuza bulikantu nangune bye bishobya amani ebikwetari ruwanga nimuntu kyamanye bitekerezo by'omuntu gutali mwoyo muntu ainago nikyo kimo tali yamanya byebisho bya ruwanga shana mwoyo wa ruwanga kandi ichwe mwoyo wetu airwe tiwansege shana moyo rugali ruwanga tubone kushobokerwa matunga go ruwanga wenene yatutungire mara matungwa ago tituli kugashoboroza rulimi olotwa yegesibwe bumanyibwa abantu nitukoze rulimi olotwa yegesibwe moyo ebyo moyo nitubishoborora baina moyo omuntu ali kubonera bunyama tatungwa matungwa ga moyo baruwanga kubebyo bimubera byo bulenga marata ina kubishoborokerwa arua kuba bishoboka buli bushobora bwa moyo omuntu ali kuondera byo moyo ashobokerwa buli kantu kandi wenene tali mushoboke ebyandi ko nibigamba biti no manyire bitekerezo bya ruwanga kugira otyara arayegesa ruwanga kyonka ico bitekerezo bya Kristo nitubimanya